Y Ya no quiere verme, verme. La llamo pero no quiere atenderme, atenderme. Sé que fue lo peor conocerme, Esa pinche solo quiere enloquecerme, quiere convencerme y ya no quiere verme, verme. La llamo pero no quiere esta mierda de los dos Extraño tu cara viéndome prendiéndolo. atender el teléfono y ya decímelo. Sabes que muero con vos. Oh, oh, oh. Sabes que lo intento, pero se hace complicado. Tuve tiempo solo y ya me había acostumbrado. Cuando no había nada, pareciste de algún lado. Tuviste a mi lado y eso es de por vida. Sé que de nuestra primera vez nunca se olvida. Yo no quiero enloquecerte, mami, aunque podría. Solo quiero ir a donde estés y que me diga. Me mires y me diga que ya no voy a verte. Que se terminó, que fue que me desea suerte. Aunque me lo diga, mami, no voy a quererte Conozco sus trucos, sé muy bien lo que ella siente, aunque ya no quiera ver. Ya no quiere verme, verme. La llamo pero no quiere atenderme sabes que muero con vos. Baby, ya no me llames, que no te voy a atender. No es que ya no te quiera, es que ya no te quiero ver. Porque quiero olvidarte y cerca nunca voy a poder. Tengo el presentimiento de que si no me voy de tu lado, se me va a hacer complicado. Si yo sabía cómo era, ya me habían avisado, bebé. Que por fuera se te ve, que no me quieres perder tener que de todo nos puede tener. Que si no te alcanzas solo conmigo, mejor que seamos solamente amigos. Y aunque me duele, si no nos volvemos a deseo suerte. Ya no quiere verme, verme. llamo, pero no quiere atenderme. atenderme. sé que fueron